CAJ capítulo. manta sitasjarunamanta. Wauge panillaykuna. Señor Jesucristo hamunan mantawan, paiwan kuska Jigmantam ruega kamuykichik. Amiya Fasilataha pipas chajwarusunkichikchu. Amatajya mancharikuichikcho. Señor pakutimunan punchauja chayaramunñam nispa, willasuptikichikpas. Willasonkichikja espiritu patu ininwan rimachka palabra palabra inaspa karta ikutapas chaskichka jinarajmi. Amayapi wampas ingañachikuychikchu. Puntataqa runakunam Diosta qipanchakunqaku, hinaptinmi rikurimunqa leita mana runa. kachkan. Paymi hatarispa, pa dios pasutingwan Sutichajkunapa contrampiwan yupaychana kajkunapa contrampipas. Diospa templumpi Dios Dios Mikani nispa Dios Tukunja. Manachu yankichik hamkunawan kachkaspairaj, chaykunan Ishaitaja, hamkunaqa yachankichikmi chaytaqa, kunan imam harkashanta, chaynapi imam Tiempupiñam rikurimonampa. Chaypakasja kasqa mana alimpa Espiritunga, ñam obrachkanya. Ichaga chay harkaqninpa suchorinallantañam suyachkan. Inaptin rikurimunqa leita mana kasukuq runa. Paytam señor wañuchinqa mi Kancharistin rikurimuspanmi paytaqa chinkarachinqa. Leita mana kasukuq runaqa amunqa satanaspa kallpanchasqanmi. Llullakuspanmi ruranqa admirakuypaq milagrukunata hatun atininguan. mi Y engañowanmi pusangalla salva conan kaqkunata, salvakunankupaq chico y chasquita, mana munasqankurayku. Diosmi paykunaman mi engañaqninkuta llulla kaqkunapi krinankupaq. Llapallankum chiqapi mana crispanku, mana crispanco, kusikunku, chaynapi castigasqa Iñiqkunata Pablo kallpanchasqanmanta. Señor kuyakusqan wawqipanllaykuna. Ñuqaykuqa hatukuy tiempom graciasta dios mi Diosman hamkunamanta. Diosmi puntamantaraj aklasurqankichik espiritupa chuyanchasusqaykichikwan, chaynapi chiqapkaqta chaskispa salvakunaykichikpaq. Chaypaq ma Kichik alin noticiata kuan... Chaynapi Señor Jesucristo parexisqa kayninta haypanaykichikpaq. Chaynaqa wawqi panillaykuna. Takiaspayaha tallichik, timiikuan hinaspa kartaikuan yachachimusqaykuta. hikin Señor ninche Jesucristo an Dios taitanchikmi favoreciwanchik. Kuyawaspanchikmi wiñaypaq consuelawanchik, confianzata juspa. Paypuniasun huykichikta kallpanchachun, hinaspaya takiachisunkichik, Tukuy ruraynikkichikpiwan allim rimaynikkichikpi.